bab telulas. Nalika semono ana wong sing padha nyeritakake marang Gusti Yesus bab wong Galilea sawetara sing dipateni dening gubernur Pilatus. Nalika wong mau lagi padha saus korban marang Gusti Allah, nanggapi cerita mau Gusti Yesus ngandika, "Apa pangiramu wong Galilea sing padha dipateni kaya mengkono mau?" dosane luwih gedhe ketimbang karo wong-wong Galilea liyane. ora mangkono. Ngretiya yen kowe ora padha mretobat saka dosa-dosamu. Kowe uga bakal mati kaya wong-wong kuwi. Utawa meneh, apa pangiramu wong 18 sing padha mati kerubuhan menara ing Siloam kae? Dosane luwih gedhe ketimbang karo wong-wong ing kutha Yerusalem kabeh. Ora, nanging ngandelo yen kowe padha ora mretobat kowe ugo bakal tiwas kaya wong-wong mau. Sawise kuwi Gusti Susnuli paring pasemon mengkene. Ana wong duwe wit anjir ana ing pakebonane. Wong mau golek wohe nanging ora oleh siji-sijia. -siji. Mulane wong mau banjur kondo karo tukang keboni. Wis telung taun lawasi enggonku ngarep-arep pametuni anjir iki. Nanging ora tau awoh siji-siji. Mulane wit iki tegoren wae. Sebab opo gunane wit iki urip? Tiwas mau ngentekake lemen sing ana ing lemah wae. Nanging tukang kebon mau matur, "Ndoro, kajengipun wit menika gesang setaun malih." kula badhe ndamel kalenan saubenging wit lajeng kula iseni rabuk saged uki srana mekaten taun ngajeng wit menika purun awo nanging menawi mboten prayogi menawi wit menika kategor kemawon Sawijining dina sabat, Gusti Yesus memulang ana ing sinagoge. Ing kono ana wong wadon sing 18 taun lawase kepanjingan demit, sing marakake wong mau gegeri ora bisa cecek, dadine wungku. Nalika Gusti Yesus pirso wong wadon mau nuli ditimbali pangandikane, "Ibu, kowe saiki waraso." Gusti Yesus nuli numpangake astane ing wong mau. lan sanalika iku uga gegere wong wadon mau dadi jejeg mula banjur ngluhurake asmane Allah nanging kocapo kepalane sinagoge kono nepsu banget jalaran Gusti Yesus marasake wong ing dina sabat kepala sinagoge mau muni-muni marang wong-wong sing ana ing kono ana nem dina kanggo nyambut gawe padha teka ing dina-dina kuwi Ojo ing dina sabat. Gusti Yesus ngandika marang kepalane sinagoge mau mengkene. Koe kuwi wong lamis. Ing dina sabat koe apa ora padha nggawa sapimu utawa kultimu saka kandang lan katuntun metu perlu kok ombeni. Iki ana wong wadon. Ana turune Abraham sing wis 18 taun lawase dipondo dening iblis. apa wong kuwi ora oleh diuculi saka bebandane iblis ing dina sabat krungu wangsulane Gusti Yesus sing mengkono mau wong kabeh sing padha nglawan panjenengane padha kisinan nanging wong-wong liyane padha bunga weru lelakon ngiram-ngiramake sing ditindakake dening Gusti Yesus Gusti Yesus ngandika, kepriye enggone Gusti Allah nindakake peperintahane kena tak upamaake apa peperintahane Gusti Allah kuwi kaya wiji cilik banget sing ditandur wiji kuwi tukul banjur dadi wit lan manuk-manuk padha gawe susuh ana ing pangpangi. pangi Gusti Yesus ngandika meneh peperintahane Allah kuwi kena upamaake apa opo. Kui kaya ragi sing dijupuk wong wadon nuli pake karo glepung trigu telung takar. nganti ragi mau mrasuk ing adonan kabeh Tindake Gusti Yesus menyang kutha Yerusalem nglewati kutha-kutha lan desa-desa ing panggonan-panggonan sing diliwati mau panjenengane memulang nuli ana wong nyuwun pirsa guru menopo cacaipun tiang ingkang kawilujengaken menika namung sekedhik pangandikane Gusti Yesus padha ngudiya mlebu lewat lawang sing ciut ngertiyo yen akeh wong sing padha ngudi lewat lawang sing ciut mau nanging ora bisa yen wis tekan mangsane sing kagungan dalem bakal jumeneng sarta nutup lawange kuwi bakal ngadeg ana ing njaba sarta notok-notok karumatur, matur Gusti kawula kabikak nokore nanging sing kagungan dalem mau bakal mangsuli aku ora wanuh kowe kuwi sapa kowe bakal mangsuli Gusti kawula sampun nedha lan ngombe sesarengan kalian panjenengan lan panjenengan inggih sampun mucal wonten ing kita kawula nanging sing kagungan dalem mau bakal mangsuli meneh. Aku orang ngerti koe kui sapa. Padha lunga saka kene. Heh wong sing padha nglakoni piolo. Koe bakal padha weru Abraham lan Ishak lan Yakub, tuwin para nabi kabeh. Padha ana ing daleme Gusti Nanging kowe dhewe bakal ditundung metu saka ing dalem kono. kue bakal nandang sangsara lan gedung. Bakal ana wong padha teka saka ing wetan lan kulon, saka ing lor lan kidul, lan padha bunga-bunga ana ing daleme Gusti Ing daleme Gusti kono ana wong sing tekane keri nanging mlebune dhisik, lan ana sing tekane dhisik nanging mlebune keri. Nalika semono iya ana wong Farisi sawetara sing padha suwan ing ngarsane Gusti Yesus lan matur. Kulo kinten prayogi menawi panjenengan tindak kemawon saking riki. Calaran Sang Prabu Herodes ngangkah badhe nyitani panjenengan. Gusti Yesus ngandika, "Lunga kanda no marang kancil. Kui, dina iki lan sesuk aku nundungi demit lan marasake wong loro." nanging ing telung dinane aku bakal ngrampungake pegaweanku. Dadi aku bakal mbacutake laguku ing dina iki, sisuk lan sisuk mben. Sebab ora samestine nabi dipateni ora ana ing kutha Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kowe sing mateni nabi-nabi, lan wong-wong sing padha diutus nemoni kowe, padha kok benturi watu. kaya apa enggonku saben-saben arep nglumpukake anak-anakmu kaya babon enggone nglumpukake kutuk-kutuke ana ing sangisore swiwine nanging kowe ora ngolehake saiki omahmu bakal ditinggal suwung kowe bakal ora ndeleng aku meneh nganti tekan wektune kowe padha ngucap pinerkahono panjenengane kang rawuh atas asmane pangeran